Dobry wieczór Państwu. Już mamy kilkanaście minut spóźnienia kontrolowanego, zatem czas zacząć. E, bardzo miło mi powitać Państwa na mm, spotkaniu z Benem White'em, autorem książki Apartheid Izraelski. Ta książka tak wygląda, wyszła w Polsce w połowie zeszłego roku. Tu jest sporo egzemplarzy, także Gdybyście tej książki jeszcze nie czytali, to zachęcam do tego, e, no i do uprzedniego zakupienia. E, no, tutaj mamy tego jeszcze sporo. E, książka, a także sam dzisiejszy wykład i spotkanie będzie poświęcone kwestii apartheidu izraelskiego na okupowanych terytoriach palestyńskich, ale także na terenie całej Palestyny historycznej. Będziemy też starali się zastanowić nad tym, e, jaka strategia mm, oporu wobec tego, co dzieje się dzisiaj w Palestynie historycznej, e, co nazywa się w książce White'a apartheidem, reżimem apartheidu, byłaby odpowiednia. Dlatego drugą część naszego, naszego spotkania poświęcimy tak, nie tylko pytaniom dotyczącym tego, co się dzieje w Palestynie, ale także ale także e, kwestii mm, kampanii bojkot, e, wycofanie inwestycji i sankcje, która jest taką dzisiaj najbardziej e, dynamicznie się rozwijającą międzynarodową akcją solidarności z narodem palestyńskim. Ja powiem, nie będę zabierał zbyt wiele czasu, powiem tylko tyle, mm, że Richard Falk do niedawna jeszcze specjalny wysłannik, e, specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw przestrzegania praw człowieka na palestyńskich terytoriach okupowanych, e, kiedy kończył swoją kadencję, e, powiedział przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ-u, że stosunek do kwestii palestyńskiej jest takim kryterium pozwalającym ocenić wartość praw człowieka, prawa międzynarodowego, a także ocenić wartość działalności instytucji, które e, są powołane do strzeżenia i egzekwowania prawa międzynarodowego i praw człowieka. E, no i rzeczywiście sytuacja w dzisiejszej e, Palestynie pokazuje, że ten test na wiarygodność, jakim jest stosunek do, do, do Palestyny, do kwestii palestyńskiej, wypada bardzo źle dla instytucji międzynarodowych, wypada źle dla społeczności międzynarodowej. I nie chodzi tylko o to, że mm, te szacowne gremia nie mogą sobie poradzić e, z polityką izraelską wtedy, kiedy armia izraelska bombarduje getta palestyński, kiedy je najeżdża, kiedy wojsko izraelskie zabija setki ludzi, ale także na co dzień, kiedy mamy do czynienia z procesem budowania systemu apartheidu, e, kiedy mamy do czynienia z setkami wyburzeń, tak miało to miejsce w zeszłym roku, E, z czystką etniczną, z rozbudową nielegalnych osiedli, z budową dróg niedostępnych dla Palestyńczyków, z grabieżą zasobów naturalnych. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że zakres naszej odpowiedzialności e, w kwestii palestyńskiej jest także bardzo, bardzo istotny, czego dowodem jest chociażby fakt, że polski rząd uchodzi e, w Unii Europejskiej za reprezentanta interesów Izraela, za najlepszego przyjaciela państwa izraelskiego. E, I co więcej, że ukoronowanie ma może jednym z etapów, tak na razie niestety, tej, tej polsko-izraelskiej przyjaźni. E, jest e, planowane w lutym posiedzenie rządu polskiego i izraelskiego, wspólne posiedzenie rządów polskiego i izraelskiego, które ma się odbyć w Jerozolimie, co samo w sobie jest ze strony polskiej, ze strony państwa polskiego wyrazem e, akceptacji dla izraelskiej polityki podboju, aneksji e, i czystek etnicznych. Dlatego, że Jerozolima jest miastem, które nie jest uznawane przez społeczność międzynarodową za e, stolicę Izraela. Nie ma tam żadnych ambasad, żadnych instytucji międzynarodowych, które by legitymizowały ten stan rzeczy. Obecność izraelska w Jerozolimie jest spowodowana, jest wynikiem podboju zbrojnego. Polska dokonując tego rodzaju wyboru, polski rząd dokonując tego rodzaju wyboru przekreśla mm, swoje własne deklaracje, ale także, ale także fakt, że Polska jest jednym z sygnatariuszy prawa międzynarodowego, całego korpusu prawa międzynarodowego praw człowieka, konwencji o ochronie praw człowieka. OK, dziękuję bardzo i oddaję głos Benowi. Po wykładzie będziemy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusji. thanks very much for the introduction and the invitation. Uh, and it's great to be with you here this evening. Thanks for uh, uh coming out. And there's going to be simultaneous translation of everything that I'm saying. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie i dziękuję za zaproszenie. Będziemy mieć tłumaczenie symultaniczne, powiedzmy, wiem, że większość pewnie rozumie angielski, ale jednak dla osób, które, które, które potrzebują tłumaczenia. So uh, hopefully it will keep going reasonably uh, smoothly, uh, but I want to make sure that there is time for uh, questions afterwards as well. That's always really important. Uh, so I might I may decide to kind of skip through a couple of slides or something in the interest of time, uh, but hopefully things will go nice and smoothly. Postaram się sprawnie, sprawnie mówić, żeby został, został czas na, na pytania, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żeby, żebyśmy mogli tutaj dyskusję. Uh, okay, um, just to help you, I've divided the presentation into three sections. You can press it three times now. Um, the first section, I'm going to talk about uh, why it's important to use the word apartheid or what, what are we talking about when we say apartheid. The second section, looking at specific examples of Israeli policies towards the Palestinians. And the third section, just wrapping all of that up Moja prezentacja podzielona jest na trzy części. Pierwsza część to mm, będę mówił, dlaczego ważne jest użycie terminu apartheid. E, druga część e, będzie, będę podawał w drugiej części przykłady e, konkretnej polityki izraelskiej wobec Palestyńczyków, a trzecia część to będzie podsumowanie. Okay, so this first section is important uh, because in 2011 it's still considered controversial uh, or disputed to talk about uh, Israel in terms of apartheid? Pierwsza część jest szczególnie ważna, dlatego że w 2011 roku nadal jest to uznawane za kontrowersyjne czy też sporne, żeby nazywać politykę izraelską apartheidem. And there's a number of misconceptions uh, that can arise when we talk about Israeli apartheid. Uh, and one of the reasons for that is because people immediately associate the word apartheid with uh, South Africa. Jest dużo mm, jakby błędnych koncepcji, kiedy mówi się o apartheidzie w kontekście Izraela, dlatego że ludzie od razu myślą wtedy o apartheidzie, który miał miejsce w Afryce Południowej. Uh, but the thing to uh, bear in mind at this stage, the important thing, is that nobody is saying that what happened in South Africa and what is happening now in Palestine is exactly the same. Nobody's saying that. There are important similarities and important differences. Co chcę podkreślić na tym etapie, to to, że nikt tutaj nie mówi o tym, że apartheid izraelski i apartheid, który miał miejsce w Afryce Południowej są takie same. Są pewne podobieństwa, ale nikt nie stwierdza, że to wyglądało tak samo. And I'm not going to, right now, I'm not going to go into some of those similarities and differences, though if that is something people would like to discuss uh, in the questions, then uh, that's fine. But the important thing now is that there is this definition of apartheid independent of what happened in South Africa that exists in different international legal treaties. Teraz nie będę mówił o tych różnicach między apartheidem izraelskim a tym, który miał miejsce w Afryce Południowej, ale jeżeli będą pytania na ten temat, to podczas dyskusji bardzo chętnie o tym powiem. E, natomiast e, chcę powiedzieć o e, definicji apartheidu, która jest niezależna od tego, co się stało w Afryce Południowej i która jest ujęta w różnych traktatach międzynarodowych. Can people hear me if I'm not using a microphone? Czy słychać bez mikrofonu? Yeah, so I'll, I'll speak without a microphone and leave the, the uh, So this is one example from the United Nations General Assembly and they defined apartheid. And as part of that, they talked about, important bit, the denial of certain rights. Mhm. Tu jest przykład ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, gdzie mówi się o, w kontekście apartheidu o odmowie pewnych praw. And an example of the kinds of rights that are denied in an apartheid situation uh, is as follows. I takie uh, mamy przykłady przypadków odmowy e, praw. Mhm. E, czyli e, ten ostatni cytat, prawo opuszczenia i powrotu do, do kraju, prawo do narodowości, prawo do wolności mm, podróżowania, poruszania się i miejsca zamieszkania. Um, there is another definition of apartheid we can look at too. Jest też inna definicja apartheidu. Uh, from the International Criminal Court. Uh, I'm going to read this out actually in English and then you can read it in Polish if that's mhm. okay. Uh, inhumane acts, and the important bit is this, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups, and committed with the intention of maintaining that regime. Czyli tutaj mamy cytat, który brzmi nieludzkie czyny teraz to jest bardzo ważne, popełniane w kontekście zinstytucjonalizowanego reżimu systematycznej opresji i dominacji e, dokonywanej przez jedną grupę rasową nad jakąkolwiek inną grupą rasową lub grupami i popełniane e, w, z zamiarem utrzymania e, takiego reżimu. Uh, and the bits that I really wanted to highlight in this definition is how when you're talking about apartheid, and in our situation here, Israel, We're not just uh, looking at isolated human rights abuses. Chcę podkreślić, że tutaj nie, nie, nie ma tylko wyizolowanych pojedynczych przypadków łamania praw człowieka, to jest bardzo ważne. They are each, each uh, you know, home demolition, settlements, etc., which we'll look at, are uh, human rights abuses in and of themselves, but they're part of a bigger system with bigger strategic purposes in mind. Także są oczywiście konkretne przypadki, takie jak na przykład wyburzanie domów palestyńskich, ale chcę powiedzieć o tym e, systemie, całym systemie e, opresji, e, który, który jest strategiczny. So this is, this is the point to emphasize when beginning to look at the way the, you know, to use apartheid as a framework of analysis, that the comparison with South Africa is not how we ultimately test if it is legitimate or not to talk about Israeli apartheid. I chcę też bardzo podkreślić, że mm, w kontekście Izraela e, termin apartheid e, e, nie, nie opieramy tego na doświadczeniach południowoafrykańskich. To nie w ten sposób odnosząc i testując na na Afryce Południowej możemy stwierdzić, czy, czy to jest prawne użyć tego, tematu, tego terminu apartheid. just one last uh, reasonably long quotation to read out here. This is the point that's made in the uh, foreword to my book by a South African legal professor, John Dugard. Uh, and he says, he says this, you know, Ben White does not, however, say that South African apartheid and Israel's treatment of Palestinians are exactly the same. That is why he calls it Israeli apartheid. It is Israel's version of a system that has been universally condemned. chciałam przytoczyć cytat z przedmowy do mojej książki napisanej przez Johna Dugarda, który jest profesorem prawa w Afryce Południowej. I ten cytat głosi: Ben White e, jednak nie mówi, że apartheid południowoafrykański i izraelski e, e, są takie same, są dokładnie takie same. Dlatego właśnie nazywa to izraelskim apartheidem. To jest izraelska wersja systemu, który był powszechnie potępiony. Okay, we're going to get stuck in now to having a look at some examples of uh, Israeli policies. You can press it three times here if that's okay. Uh, and I'm dividing it into these three sections for an important reason. Dzielę to na trzy części z ważnego powodu you can see here there's Palestinian citizens of Israel, Palestinians who are resident in East Jerusalem, and Palestinians who live in the occupied territories. Jak tutaj widać na slajdzie, są Palestyńczycy, którzy są obywatelami Izraela, Palestyńczycy mieszkający we wschodniej Jerozolimie oraz Palestyńczycy mieszkający na terytoriach okupowanych, takie trzy grupy. And the reason why it's useful to divide it into those three sections is because the Palestinian people in these three categories enjoy different kinds of rights or don't enjoy certain different kinds of denial of rights. I podział na te trzy kategorie jest tak ważny, dlatego że Palestyńczycy w tych różnych miejscach doświadczają, mają różne, cieszą się różnymi prawami. Now this first uh, group, as it were, of Palestinians needs a little bit of uh, explaining, perhaps, because many people don't realize that 20% of Israel's population, citizens, are Palestinians. Ten pierwszy punkt wymaga może wyjaśnienia, bo nie wszyscy wiedzą, że 20% obywateli Izraela to Palestyńczycy. One of the reasons for this uh, lack of awareness is that for a long time Israel has promoted this group of Palestinians as Arab Israelis or Israeli Arabs. E, powodem, e, dlaczego wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jest to, że Izrael promował e, opis tej grupy jako arabskich Izraelczyków czy izraelskich Arabów. Part of this attempt to fragment the Palestinian people and deny their Palestinian identity. No i to jest część polityki, która stara się zaprzeczyć ich tożsamości narodowej. Okay, now this uh, this first uh, aspect of their life here Uh, from 48, from 1948 until 1966, the Palestinian citizens, so these are Palestinians who weren't expelled in 1948, who managed to stay behind, were subject to military law. Od 1948 roku do 1966 roku Palestyńczycy e, mieszkający na dzisiejszego Izraela, którzy po prostu nie zostali wypędzeni, e, podlegali prawu and the application of military uh, law for the Palestinian minority was used to suppress dissent, uh, you know, arrest people. It was used to fragment the territory because Palestinian citizens would need permission to travel. Mm-hmm. Także poddanie temu, temu prawu Palestyńczyków było stosowane w celu opresji, też w celu kontroli poruszania się, bo Palestyńczycy musieli mieć specjalne pozwolenia, żeby, żeby poruszać się na tym terenie. But the, the martial law was used with legislation passed in the Knesset to effect uh, a massive land grab, okay, effectively one of the key dynamics between the Israeli state and the Palestinian minority, the expropriation of land. Ale to prawo, to prawo wojskowe zostało przegłosowane, było stosowane na podstawie um, prawodawstwa przegłosowanego w Knesecie izraelskim parlamencie izraelskim i stosowane też w celu przejęcia, przejęcia terytorium. And look at this statistic here. By the mid 1970s, so 30 years after the establishment of Israel, the average Palestinian community inside the state, remember we're not talking about post 67 borders, but the average Palestinian community of citizens had lost between two thirds and three quarters of their land. Także możemy spojrzeć tutaj na, na dane statystyczne. Do połowy lat 70., czyli 30 lat po ustanowieniu państwa Izrael, e, przeciętne społeczności palestyńskie straciły około e, od 65 do 75% e, ziemi. Uh, one of the ways in which the Israeli state has alienated the indigenous Palestinian people from the land is the use of organizations that aren't technically part of the state's fabric, like the Jewish National Fund. Także Izrael e, starał się odizolować Palestyńczyków od ich ziemi poprzez ustanowienie e, takich organizacji, które formalnie nie były e, częścią systemu prawnego izraelskiego, na przykład Żydowski Fundusz Narodowy. You can see here that by 1950, so just two years after the Nakba, the Jewish National Fund has managed to gain 40% of the Palestinian refugees' land. Także widać tutaj, że do 1950 e, roku, czyli tylko dwa lata po ustanowieniu państwa Izraela, czyli po Nagbie, katastrofie, e, e, ten, tenże fundusz uzyskał 40% palestyńskiej ziemi tak zwanej opuszczonej. Uh, another phenomenon I wanted to mention is that of the present absentees, which is a strange expression mm-hmm. even in English, never mind in mhm. translation. Chciałem tutaj przytoczyć też termin tak zwanych obecnych, nieobecnych. To jest taki termin nawet, który dziwnie Okay, so what's a present absentee? Well, it means that one in four of Israel's Palestinian citizens are internally displaced persons. Mm. E, I to oznacza, że ci obecni, nieobecni, tak zwani, e, to, to jest jedna czwarta e, palestyńskich obywateli Izraela, która jest wewnętrznymi uchodźcami. So after 1948, whereas most Palestinian refugees found themselves the wrong side of the new border, Także kiedy po 1948 roku większość uchodźców palestyńskich znalazła się po niewłaściwej e, stronie nowej granicy, These Palestinians had left or expelled from their towns and homes, but managed to stay within the border of what then became Israel. Także ci Palestyńczycy, o których teraz mówimy, zostali wygnani z ich wiosek czy miast, ale pozostali w obrębie terenów obecnego Izraela. But their property was still confiscated. Ale jednak ich własność została skonfiskowana. So I remember a family that I know that lives in Nazareth today. Także znam taką rodzinę, która mieszka dzisiaj w Nazarecie. The grandmother who lived through 1948, her family home is about three or four minutes away in the car, but she hasn't been back there since 1948. Mm, także starsza osoba e, w tej rodzinie, e, która pamięta e, te wypędzenia, jej dom znajduje się o 4 km z miejsca, gdzie ona teraz mieszka, ale od tego czasu nie, nie była w stanie Because that became a Jewish community. Dlatego, że to już jest częścią żydowskiej e, społeczności. Uh, okay, I'm going to, for the sake of time, just uh, scrap this one. So just go through very fast and go through to the next one. Uh, through. Okay. Yes, I want to uh, describe to you about the unrecognized villages, which is another kind of Orwellian expression for us to learn this evening. Mhm. Kolejna, kolejna termin taki ciekawy, który chcę dzisiaj przedstawić, to właśnie nie, nieuznane wioski. Uh, now, what happened was that when Israel, when the Israeli state zoned all the land under its jurisdiction, uh, according to purpose, it said this land is for agriculture, this land is for residential, etc. Także kiedy władze izraelskie e, dokonały podziału e, ziemi na strefy i e, pewne strefy były przeznaczone pod rolnictwo, pewne strefy pod zabudowę. But pre-existing Palestinian communities, so Palestinian towns and villages that were already there, was zoned as being in non-residential areas. Także pewne miejscowości palestyńskie, które znalazły się na tych terytoriach, E, które tam istniały, znalazły się na przykład w strefie, która nie była przeznaczona na strefę e, mieszkalną. So, because of these uh, laws, they, they ceased to officially exist because they become illegal in their, you know, where they were. Także poprzez te prawa oni stali się nielegalni na własnej ziemi. Uh, you can do it again as well. All right, so today most of these unrecognized villages are in the south the area that's the Negev Nakab in the south, then you can see there's around 70,000 Bedouin Palestinians living in these unrecognized villages. E, także dzisiaj e, te nieuznane wioski i społeczności znajdują się w większości na terenie południowego Izraela, czyli na pustyni Negev. Jest 70 tysięcy e, Beduinów, którzy tam mieszkają i właśnie są tego typu społecznościami. And because they are illegal or don't exist, Uh, it's difficult or impossible for them to be connected to basic infrastructure and they can also be subject to home demolitions. I ponieważ oni stali się e, nielegalni e, i, lub nawet mówi się, że no, tak jakby nie istnieli, e, nie mają, nie mają dostępu do infrastruktury i nawet ich domy są, są mogą być wyburzone. Okay, so just to give you an idea of what this looks like, Uh, in the background is the Israeli city of Beersheba, and in the foreground is an unrecognized village called Hashem Zana. Mhm. Także tutaj, żeby to zobrazować, to co widzimy w tyle, to jest miejsce, miasto izraelskie, Beersheba, a tutaj z przodu widzimy jedną z takich nieuznanych wiosek. Okay. okay, and you can see that there is a, a highway that's going like around one side. Także widać, widać tutaj e, autostradę czy drogę. Uh, next picture. And the other side of the highway, because I'm standing on a, a, small hillside, is a Jewish moshav, an agricultural community called Nevatim. Także ja tutaj stoję na takim e, delikatnym wzgórzu i po drugiej stronie tej drogi e, znajduje się żydowska e, taka e, społeczność, czy taka wspólnota rolnicza. So you've got Hashem Zana, sorry, Uh, home to you know, Palestinian citizens in an unrecognized village. Także tutaj jest Hashemzana, czyli ta wioska nieuznana, gdzie mieszkają Palestyńczycy. Separated by one road from Nevatim, which is 100% legal, authorized, excellent irrigation and agricultural system. Oddzielona tą drogą od Nevatim, czyli tej osady żydowskiej, która ma dostęp do infrastruktury, jest legalna. A typical scene in what we are told in the West is the only democracy in the Middle East. Także mówi się tutaj na Zachodzie, że Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. And this is what happens when the demolition orders are effected. This is Al-Araqib, which is another unrecognized village. Także tak, tak wygląda wyburzenie, e, wyburzenie domów which has been demolished nine times in about a year. Która została już powolona dziewięć razy w ciągu jednego roku. Because the residents return and rebuild, and so do the, uh, uh, the state police and the bulldozers. Dlatego, że za każdym razem mieszkańcy wracają i odbudowują swoje struktury i również za każdym razem e, izraelskie władze je burzą. Okay, now I'm going to talk a little bit now about what life is like for Palestinians in East Jerusalem. And uh, excuse me that I could tell you many things more about uh, you know, each part that we're going through, but I'm trying to be brief. E, także teraz chcę powiedzieć trochę o e, Palestyńczykach, którzy mieszkają we wschodniej Jerozolimie. E, chciałbym oczywiście dużo więcej powiedzieć na temat e, każdej z tych grup, ale staram się, e, żeby była, był czas później na dyskusję. Okay, uh, now after 1967 Israel unilaterally and illegally, under international law, expanded the boundaries of the city of Jerusalem. Po roku Izrael jednostronnie i nielegalnie rozszerzył granice miejskie Jerozolimy. Uh, and since 67, a third of the land of that annexation has gone for the creation of illegal settlements. E, także e, od 1967 roku 1 trzecia e, tej przejętej, zaanektowanej ziemi została przeznaczona pod osiedla. And so today you have round about 200,000 uh, Israelis living in the settlements that have been built in occupied East Jerusalem. Mhm. Także w dzisiejszej chwili uh, mamy prawie 200 tysięcy osadników żydowskich, którzy zamieszkują uh, okupowaną wschodnią Jerozolimę. Uh, and, look at this statistic in terms of life for Palestinians in their own city. 87% of that annexed land is unavailable for Palestinian construction. Jeżeli już na te statystyki, które odnoszą się do sytuacji, w jakiej żyją Palestyńczycy we wschodniej Jerozolimie, 87% przejętego, przejętej wschodniej Jerozolimy nie jest dostępna do budowy przez Palestyńczyków. Okay, now I, have, I, can get a bit excited about maps, so I'm just going to try and keep it, uh, keep it simple here. Uh, but this is a map of East Jerusalem. Bardzo, bardzo mnie ekscytują mapy, ale spróbuję to krótko powiedzieć. To jest mapa wschodniej Jerozolimy. Uh, and the red color are uh, Israeli colonies, the settlements. Czerwone kolory to są osiedla izraelskie. The, the kind of very dark green are Palestinian areas. Ciemnozielone to tereny palestyńskie, and, palestyńskie. Sorry, and the light green is uh, green, like should, nobody should build there or develop it. Jasno zielone to jest dokładnie nazywa się to zielonymi terenami, czyli nikt tam nie powinien budować. And you can see here, it's like a microcosm of the West Bank as a whole, the way in which the Palestinian areas are fragmented by this uh, land zoning system. E, no i to jest taki mikrokosmos jakby e, okupacji i e, również podobnie wygląda sytuacja na zachodnim brzegu. Widzimy jak palestyńskie tereny są defragmentowane. Okay, this is a, a map of a similar, uh, similar map, but it's a bigger scale. To jest ta sama mapa, tylko w większej skali. Uh, and again, the kind of reddy brown colors are Israeli colonies. Te brązowe to znowuż są kolonie izraelskie. Uh, the old city of well, I, I, can't really reach, but anyway, the old city of Jerusalem is right in the middle. Na środku mamy stare miasto w Jerozolimie. And the black line, the thick black line that you can see doing a lot of crazy wiggles. is Israel's separation wall. A ta taka zygzakowana czarna linia to jest e, mur, e, mur separacyjny. And I've got a couple of przez pictures. Izrael. Okay, so this is part of uh, Israel's separation wall in East Jerusalem, e, uh, which uh, was condemned by the International Court of Justice in The Hague uh, in 2004. który został potępiony przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w 2004 roku. Uh, now, Palestinians in East Jerusalem, almost all of them, have uh, not Israeli citizenship and not uh, the IDs that the Palestinians in the West Bank and Gaza have. They have a different ID, which is a, a residency, a Jerusalem ID. E, Palestyńczycy e, mieszkający we wschodniej Jerozolimie, większość z nich nie ma izraelskiego obywatelstwa, nie ma też e, dowodu tożsamości, które mają obywatele mieszkańcy zachodniego brzegu, oni mają specjalne, specjalne, e, specjalny status. Uh, and this residency can actually be taken from them by the Jerusalem municipality and the Israeli Ministry of Interior. I ten status rezydenta może im zostać odebrany przez, przez władze e, jerozolimskie. Uh, one of the means of doing this is that if a Palestinian can't prove that uh, East Jerusalem is his or her quote unquote center of life, over a period of years, they lose the uh, residency status. I na przykład, kiedy Palestyńczyk nie może udowodnić, że przez ileś lat Jerozolima jest jego miejscem zamieszkania, ten status rezydenta może zostać odebrany przez władze izraelskie. So, in a strange way, the Palestinians of East Jerusalem have a legal status similar to that of immigrants or refugees in other countries, except, of course, it's Israeli uh, you know, sovereignty that emigrated to them rather than the other way around. Także Palestyńczycy mieszkający we wschodniej Jerozolimie mają podobny status jak imigranci w innych krajach, tylko że w tym przypadku to żydowska społeczność wyemigrowała na ich tereny. And what is, what is the way to understand the rationale behind Israel's policies in East Jerusalem, including the, uh, you know, the uh, denial of residency permits? Jak teraz zrozumieć e, sposób myślenia za, za tą polityką izraelską, e, jeśli chodzi o tę kwestię e, statusu? Okay, this is from a European Union report in 2005, quote, Israel's main motivation is almost certainly demographic. Także to jest cytat z raportu Unii Europejskiej z 2008 roku, który mówi, że główną motywacją Izraela jest prawie na pewno motywacja demograficzna. Here, demography, demographic, uh, while it's a kind of you know neutral sounding sociological term, is hiding a much more sinister reality. Także termin demograficzny jest takim dosyć neutralnym terminem, jeśli chodzi o, o kontekst socjologiczny, natomiast za tym kryje się dużo więcej. To illustrate what I'm talking about here, this is a, a headline from the Jerusalem Post. Uh, quote, Jerusalem Mayor Barakat, the current mayor of Jerusalem, Arab population in capital a strategic threat. Także tutaj chciałam jeszcze przytoczyć um, nagłówek z, z, gazety, gdzie burmistrz Jerozolimy Barkat powiedział arabska populacja w stolicy jest zagrożeniem strategicznym. So this is the elected mayor of Jerusalem who doesn't have a problem and it wasn't, you know, controversial for him to say in public not that terrorists are a threat or that militant cells are a threat, that the Arab population itself is a threat. Także widać, że dla e, wybranego e, e, burmistrza Jerozolimy nie było żadnym problemem powiedzieć czegoś takiego i nie powiedział on, że zagrożeniem są terroryści czy, czy jakieś militarne działania, tylko że zagrożeniem są, jest populacja arabska. Okay, just uh, a comment here by uh, a very interesting guy called Meron Benvenisti, who used to be the deputy mayor of Jerusalem. Quote, it's pure racism. We live in the only city in the world where an ethnic population ratio serves as a philosophy. No także tutaj jeszcze chciałam przedstawić cytat e, z bardzo, bardzo ciekawa osoba, Merlin Merliński, który też był e, burmistrzem, był, jest był burmistrzem Jerozolima i on powiedział, to jest czysty rasizm. Sorry. To jest czysty, <laughs> czysty rasizm. Żyjemy w jedynym mieście na świecie, gdzie e, E, stosunek e, etniczny e, w populacji służy za filozofię. Okay, now I'm going to uh, kind of finish this um, selection of examples by looking at some uh, two main Israeli policies in the occupied territories. Także zakończę ten wybór przykładów przedstawiając politykę, jedną z polityk izraelskich na okupowanych terytoriach. But I just want to make a, a kind of caveat here you'll notice that I'm not talking much, if at all, in this main presentation about uh, Gaza. E, ale zauważą Państwo, że w tej prezentacji nie poruszam prawie w ogóle tematu gazy. Which is not because the situation in Gaza isn't horrendous. Nie dlatego, że sytuacja w Gazie nie była, nie była straszna. Where you have a, you know, a trapped civilian population that is besieged. Gdzie wiemy, że mamy populację cywili, e, w, która jest obłożona blokadą. and as we saw in 2008 2009, subjected to a massive brutal uh, military assault that included numerous uh, war crimes. Wiemy również, że w 2008 roku armia izraelska dokonała inwazji na strefę gazy i były tam liczne, liczne zbrodnie wojenne. But for the kind of sake of uh, my presentation's cohesion, in terms of what I'm trying to communicate here, I wanted to focus on two particular aspects of Israeli policy in the West Bank. E, settlements and home demolitions. Ale tutaj po prostu chcę, żeby ta prezentacja była, była spójna, także chcę się skupić na e, dwóch e, kwestiach, na kwestii osadnictwa i na kwestii wyburzeń e, domów. Okay, so first of all the settlements. Now, now there's over 120 illegal colonies in the West Bank built since 1967. E, mamy 120 nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu budowanych od 1967 roku. Uh, and what you have uh, in the West Bank, and you'll know this if you've been there, uh, is a classic example of a regime of separation and inequality. Także na zachodnim brzegu e, istnieje reżim e, i polityka separacji i nierówności. Jeżeli ktoś był na zachodnim brzegu, to na pewno tego doświadczył. Because in these colonies are Israeli citizens who perhaps work in Netanya or Tel Aviv or somewhere and they live uh, in the West Bank in the settlements. E, bo w tych, e, w tych koloniach mamy izraelskich obywateli, którzy prawdopodobnie pracują w Tel Awiwie lub w innym izraelskim mieście, a zamieszkują jedynie w osiedlach. One year they may live in a settlement, the next year they may decide to move back inside the pre-67 border. Czasem jest tak, że mieszkają rok e, na przykład w osiedlu na zachodnim brzegu, później wracają na, na terytorium Izraela w granicach 67 roku. Of course, they're included within Israel's uh, population registry, they can vote, etc. Oczywiście oni mają, mogą głosować i wliczają się w populację izraelską. Uh, but living around them are Palestinians who are subject to Israeli military law. Ale wokół nich mieszkają Palestyńczycy na zachodnim brzegu, którzy poddani są e, prawu wojskowemu. Palestinians who aren't subject to Israeli civil law but to Israeli military law, who can be taken from their beds in the middle of the night by soldiers and subjected to a, a farcical trial in a military court. I ci palestyńczycy nie podlegają cywilnemu prawu izraelskiemu, tylko, tylko właśnie prawu wojskowemu, co oznacza, że mogą na przykład w środku nocy zostać wyciągnięci z łóżek, są poddawani tego typu um, represjom. Uh, and the different conditions that settlers, Israeli settlers in the West Bank enjoy compared to the uh, occupied Palestinians makes groups like Human Rights Watch make this kind of conclusion here. I właśnie ta sytuacja, gdzie uh, E, różne, e, różne, w różnej sytuacji znajdują się e, osadnicy, mamy dwie grupy populacji, osadnicy i palestyńczycy, powoduje, że grupy i organizacje prawno człowiecze wystosowują na przykład takie oświadczenia. Systematic discrimination and a two-tier system. Human Rights Watch we're talking Na przykład opisują to jako systematyczną dyskryminację i taki dwutorowy system. A two-tier system apartheid. We can see how this czyli, definition is starting to emerge. Czyli już uh, tego And I just want to make this point because it's important. Sorry, if you just delete it again. Um, uh, nowadays in Israel we have Netanyahu as the prime minister, Avigdor Lieberman as foreign minister. Teraz w Izraelu Netanyahu jest premierem, a Avigdor Lieberman jest ministrem spraw zagranicznych. And it's very easy even for uh, you know, the BBC and the New York Times, etc., to talk about the Israeli government as being right-wing. E, także bardzo łatwo jest mówić e, w prasie, że izraelski rząd jest prawicowy. But the settlements have been created and expanded by Israeli governments from across the limited political spectrum, Labour as well as Likud. Mhm. Ale osiedla izraelskie były tworzone i rozszerzone przez różne partie izraelskie z całego spektrum politycznego. So, też partia Labour, partia pracy i również Likud. Okay, so this is, look at this statistic here to see what I mean here. Between 93 and 96, you know, the three, it's a Labour government in power in Israel. It's three years after uh, Yasser Arafat has shaken hands, you know, on the White House lawn, etc. Everybody is optimistic about the so-called peace process, and the population of the settlements grew by 50% in those three years. E, także widać tutaj z tej statystyki, że od 1993 1996 roku, kiedy e, władzę miała Partia Pracy i też bezpośrednio po tym, kiedy Jazera Arafat e, ścisnął sobie dłonie z rabinem podczas procesu pokojowego z Oslo, populacja osadników wzrosła o 50%. Okay. Um, now the second issue, before I start to kind of uh, show some maps and wrap things up here, is home demolitions że kolejna kwestia, którą chcę poruszyć, zanim pokażę jeszcze kilka map, to jest kwestia wyburzeń domów. Uh, now, the main reason that Palestinians in the, uh, the West Bank have their homes demolished is for the so-called crime of building without a permit. E, także główną przyczyną, jaką podają władze izraelskie e, wyburzeń e, domów palestyńskich jest budowanie bez pozwolenia na budowę. Uh, area C, which is 60% of the West Bank, the Palestinians in that area, uh, if they want to build a house or an extension to a house they already have, or even a simple shelter for their animals, they need to get permit from the Israeli occupation forces. Także w strefie C, która stanowi 60% zachodniego brzegu, Palestyńczycy, którzy chcą zbudować dom, czy e, poszerzyć swój dom, czy chociażby zbudować jakieś schronienie dla zwierząt, muszą prosić o pozwolenie władz izraelskich. how does the Israeli military occupation use that system? According to the UN in 2008, 94% of Palestinian planning applications are denied. Natomiast polityka izraelska jest taka, że zgodnie z danymi ONZ 94% pozwoleń, wniosków o pozwolenia składanych przez Palestyńczyków była odrzucana. So if you build anyway out of sheer necessity, Israeli soldiers can come along and give you a demolition paper and say, get rid of this yourself or we'll come and do it for you. Także jeśli ktoś zbuduje dom, pomimo braku pozwolenia, z czystej potrzeby, mogą przyjść władze izraelskie, armia izraelska i powiedzieć albo sam zburzysz tą strukturę, albo, albo my to zrobimy. Uh, and this is the kind of conclusion made by Amnesty International in 99. The demolition of Palestinian homes is inextricably linked with Israeli policy to control and colonize areas of the West Bank. Yy, także tutaj yy, wniosek, wniosek Amnesty International z 1999 roku brzmi yy, wyburzenie palestyńskich domów jest ściśle powiązane z izraelską polityką kontroli i kolonizacji stref zachodniego brzegu. In other words, uh, uh, Israel doesn't want to allow those Palestinian communities not just to be able to naturally expand and exist, but even to be there at all. E, także e, izraelskie władze, izraelska polityka e, nie chce pozwolić na to, żeby te społeczności palestyńskie się w naturalny sposób nawet rozszerzały, ale nawet nie chce, żeby w ogóle, w ogóle tam istniały. I'm not going to tell you all of Dawood's story because it's, uh, I mean, it's a long and, and, an amazing one, but I just want to tell you one aspect of uh, what's happened to his family. Nie chcę teraz przedstawiać całej historii tego pana na zdjęciu Dauda, E, natomiast e, chcę mm, przytoczyć jeden przykład, e, to co mu się zdarzyło, jemu i jego rodzinie. Uh, he, his farmland is just by the uh, village of Nahalin, which is near Bethlehem. Jego farma jest mm, blisko miejscowości Nahalin, blisko Betlejem. Uh, and uh, this farm has been in their family for generations, etc. Anyway, this summer, uh, the Israeli soldiers came and issued the family with a series of demolition orders. Także ta ziemia była w rękach e, tego pana i jego rodziny e, od pokoleń e, i tego lata przyszło, przyszło wojsko izraelskie i wydała rozkaz wyburzenia jemu i innym członkom rodziny. Now what grand structures do you think that the Nassar family had built to warrant demolition orders? Jak myślicie, jakie struktury wybudowała rodzina Dauda? An outside toilet, an underground water system, a simple shelter for their chickens. Struktury, które miały podlegać temu wyburzeniu. Są to schroniska dla zwierząt, jakaś zewnętrzna toaleta, system wodociągowy, tego typu rzeczy. And from this very spot here, you can turn around 360 degrees and all around you, on the hillsides and actually just underneath as well, are illegal Israeli colonies that every year I've been there since 2003 have expanded. Natomiast gdybyśmy się obrócili 160 160 stopni, e, zobaczylibyśmy e, ogromne tereny, takie wzgórza, gdzie wszędzie naokoło widać e, osiedla izraelskie. This is uh, Mohammed and his family in the Jordan Valley area of the West Bank. E, to jest e, Mohammed, jego rodzina w e, Dolinie Jordanu, na zachodnim brzegu. Uh, and I got there a day after uh, Israeli soldiers had demolished this uh, simple structure they had for part of their basic farming. Także to jest dzień po wyburzeniu, gdzie wyburzone zostały struktury używane do takich podstawowych prac farmerskich. neighbors, in terms of the settlers, are manufacturing and growing agricultural products that find their way to European markets. Mm. Także sąsiedzi Mohameda, czyli e, osadnicy izraelscy, również e, uprawiają ziemię i produkują e, towary, które później znajdują się w sklepach w krajach europejskich. And this is just an example to show you how it happens so frequently. This is earlier this month in uh, Azun Atmir in the northern West Bank. Two Palestinian families watched as Israeli soldiers demolished their, their homes. Tutaj widzimy dwie, dwie kolejne rodziny palestyńskie, które były świadkiem wyburzenia ich własnego domu. To jest e, w tym e, miesiącu jeszcze się zdarzyło. To jest kolejny przykład, żeby pokazać, że to się zdarza bardzo często. Okay, uh, before I give you the, uh, the concluding section and try and wrap this up, I just want to show you a quick series of maps to uh, try and uh, help you visualize the way in which Israeli colonization has fragmented the West Bank. Także zanim rozpocznę podsumowanie, chciałam pokazać e, serię map, które e, w dobry sposób wizualizują e, sytuację. Okay, now this map here of the West Bank just shows you the actual built up areas of the settlements themselves. Ta mapa pokazuje tereny, w których znajdują się osiedla. Next. A little bit of red was added there, so small you might not have been able to see it, which is uh, land taken up by unauthorized settlements, what are sometimes called outposts. Także te punkty, które się teraz, takie malutkie pojawiły, czerwone, to są tereny przejęte samowolnie jakby przez kolejnych osadników. Nie, to są nieautoryzowane nawet przez władze izraelskie osiedla. Next. That area that is uh, gone now is land that's uh, restricted to Palestinians because it's for the exclusive agricultural use of uh, the settlers. E, te tereny z kolei to są tereny, gdzie Palestyńczycy e, nie mogą prowadzić działalności, bo to są tereny tylko do e, wykorzystania rolniczego przez osadników. Next. That large area of land that is uh, off limits is because the Israeli military declared this area to be for its training purposes. Ten obszar z kolei to jest obszar również niedostępny Palestyńczykom, gdzie izraelska armia prowadzi twierdzi, że prowadzi ćwiczenia wojskowe. Uh, the next bit. That area is restricted to Palestinians because it's been declared a nature reserve. Z kolei te tereny e, są również zamknięte, e, niedostępne Palestyńczykom, dlatego że są e, mm, określone jako rezerwaty przyrody. So you can see the occupation is very environmentally friendly. Także widać, że okupacja jest bardzo przyjazna środowisku. Uh, that area is uh, off limits to Palestinians, restricted access now because it's the wrong side of the illegal separation wall. Te tereny z kolei, które widać teraz, to są tereny, które są niedostępne Palestyńczykom, ponieważ znajdują się no, po, po niewłaściwej stronie e, tej bariery separacyjnej, muru separacyjnego. Uh, and this, you probably can guess, is the road network that connects up all the infrastructure and colonies, and of course it's controlled by Israel too. Można się domyślać, że to są drogi e, dla osadników, które łączą osiedla. Infrastruktura też dostępna tylko mm, Izraelczykom. So when you connect all those different things up, Także kiedy to wszystko sumujemy, this is uh, what you have left of the West Bank. Widać, co pozostało z zachodniego brzegu. And you can see the way that quite deliberately and systematically since 67 Israel has used different methods to colonize, expropriate and fragment Palestinian territory into unsustainable enclaves. Także widać dzięki tym mapom, że od 1967 roku Izrael wykorzystał różne, e, różną politykę w celu kolonizacji, wywłaszczania i fragmentacji zachodniego brzegu. Uh, and just to give you uh, one last uh, look at Jerusalem, this is from uh, 1987. Okay, you'll be familiar, I suppose, with the layout here. We have the settlements around Jerusalem in 1987. Tutaj jeszcze ostatni raz pokazać Jerozolimę. To jest e, mapa z 1987 roku, gdzie widać również osiedla w Jerozolimie. And watch the difference from 1987 to 2005. E, I spójrzcie, jaka jest różnica między 87 rokiem a 2005. Okay, that's what happened around East Jerusalem, around occupied East Jerusalem and the West Bank from 87, go back and then forward again. Także tak sytuacja się zmieniała od, zmieniła od 87 roku do 2005 roku. So, in other words, again, a quite deliberate policy with Jerusalem to split it from the West Bank, to build this kind of half circle of quite substantial colonies. Także to jest bardzo celowa polityka oddzielenia wschodniej Jerozolimy od reszty zachodniego brzegu. Okay, now I'm going to just offer uh, some thoughts by way of conclusion and to try and wrap this up before there's going to be the time for questions. Także zanim, zanim pytania zanim dyskusja, to kilka moich wniosków. Now, as I've mentioned in the presentation, uh, albeit a little bit sarcastically, uh, this idea that Israel is the only democracy in the Middle East is a very common idea. Okay, of course, I expect the Israeli government and Zionist lobby groups to say it, but it's a common idea even just within uh, the kind of political, cultural elites within Western countries. Także e, to, o czym wspomniałam sarkastycznie podczas mojej prezentacji, czyli to, że Izrael jest jedyną demokracją e, na Bliskim Wschodzie, to jest e, przeświadczenie, które panuje nie tylko i wygłaszane jest nie tylko przez rząd izraelski, czego można by oczekiwać, ale również przez elity polityczne w wielu krajach zachodnich. But just from the uh, selection of examples that you've seen today, Uh, which was just a selection, it seems to me obvious that we can't maintain this idea uh, with all integrity. Ale na podstawie tych przykładów, które są tylko wybranymi przykładami, które dzisiaj przedstawiłem, wydaje mi się, że no, nie możemy podtrzymać tej tezy, że tak jest. That's because, if you want to summarize all of that, Israel's regime of control over the Palestinians is quite simply designed to make sure that one group stays dominant over another group. Właśnie dlatego nie możemy podtrzymać tej tezy, że e, system, reżim kontroli, e, e, który ma miejsce w Izraelu, jest to, jest to kontrola zaprojektowana w celu dominacji jednej grupy nad, nad inną. And that is the definition of apartheid. A taka jest właśnie definicja apartheidu. Uh, you can go to the next one. All right, that's Paul's second. Now, I want to uh, make sure and um, perhaps this will come up in the questions anyway, uh, that you don't come to something like this where the main emphasis is on uh, education and, and, learning about particular realities. Chcę się teraz jeszcze upewnić, czy to jest jasne, bo do takich wniosków oczywiście nie dochodzi się, jeżeli patrzy się na politykę mm, edukacji na przykład. Uh, and then leave feeling, you know, uh, depressed or angry or something, but most of all that you, I want to avoid the idea that you could leave feeling there's nothing you can do about it. E, nie chcę też, żeby, żebyście Państwo opuścili, opuścili tę salę z takim poczuciem, że nie można nic zrobić. because there certainly is uh, things that each one of us in this room can do about it. E, dlatego, że z pewnością są rzeczy, które każdy z nas może zrobić. Okay, now the one example I want to uh, uh, mention within this suggestions of our response is something that I think, if uh, my uh, uh, limited Polish was good enough, was actually mentioned in the opening section boycott, divestment, and sanctions. Także e, pierwsza rzecz to e, polityka, to, to bojkot, e, kampania BDS, czyli bojkot, wycofanie inwestycji i sankcje, co już zostało, było wspomniane w, we wstępie. Now, the thing to uh, realize about the BDS campaign at the very beginning is that it is primarily a response uh, uh, from the international community, people, civil society, to a call from Palestinians themselves. Także to, co ważne, żeby powiedzieć o tej kampanii BTS, to to, że jest to odpowiedź e, społeczna odpowiedź e, społeczności międzynarodowej na, e, na, na wezwanie Palestyńczyków. A call from the colonized, a call from the occupied. Wezwanie od tych, którzy są kolonizowani i od tych, którzy są okupowani. And encouragingly, a call that is also supported nowadays by a small, but uh, they're there, a group of Jewish Israelis who are supporting the boycott call under this uh, umbrella name, Boycott from Within. I ważne jest również to, że bojkot jest również wspierany przez pewną grupę Izraelczyków. To się nazywa bojkot od wewnątrz. Uh, and the other thing to, to think about about BDS is that Palestinians have called for this kind of action from uh, normal people around the world in the absence of any kind of international accountability for Israeli crimes. E, Palestyńczycy wezwali społeczność międzynarodową do działania w obliczu faktu, że e, nie ma żadnej e, reakcji na, na, na sytuację, na okupację ze strony społeczności międzynarodowej. You can see from the, sample, uh, from the sources uh, for a lot of the data here in the maps, the UN, Human Rights Watch, Amnesty International, etc. Także widać na podstawie raportów wielu organizacji praw człowieka, takich jak Amnesty International. It's not like for many people it's a secret what's uh, happening there. There is just no enforcement of basic international and humanitarian norms. Że nie jest problemem to, że to jest dla kogoś tajemnica, że o tym nie wiadomo, tylko że nie ma e, wykonywania, prawo nie jest wykonywane. and inspired by the likes of the boycott campaign in South Africa, but also many other uh, uh, campaigns that are designed to exert non-violent pressure on a particular situation. Że jest to zainspirowane bojkotem, który miał miejsce również w kontekście Afryki Południowej, ale również innymi ruchami. Jest to odpowiedź pozbawiona przemocy. The idea is, is that BDS is actually empowering for people, it's empowering for people like us because it actually gives us a means of creatively applying non-violent pressure to uh, create a sustainable, just peace. Także daje nam to narzędzia e, do takiego, e, do działania, e, działania bez przemocy, żeby móc osiągnąć pokój. Uh, and the, the, the call for BDS, or indeed the actions that take place within the Palestine Solidarity Movement internationally, że działania w międzynarodowym E, ruchu solidarnościowym z Palestyńczykami. A movement, remember, made up around the world, and I've seen this for myself, which is why I can, I can tell you this, a movement made up of uh, uh Jews, Palestinians, Muslims, Arab expats, uh, white British people like me. To jest ruch, którego częścią są i sam tego doświadczyłem e, Żydzi, muzułmanie, różne grupy społeczne, również Brytyjczycy, tacy jak ja. People who gather around a simple and powerful idea. Ludzie, którzy gromadzą się wokół jednej bardzo osiennej idei. And this is, you know, my final kind of thought now before it's questions. To jest taka moja ostatnia e, refleksja przed pytaniami. That, uh, oh, almost, uh, that these, that these values here to do with international law, to do with basic human rights and crucially to do with equality. Także są to e, idee, które odnoszą się do prawa międzynarodowego, e, do, do praw i do równości między ludźmi. Those are the foundations that will build a peaceful future for both Jews and Palestinians together, not the politics of apartheid and exclusion. Także e, właśnie prawo międzynarodowe i prawa człowieka i równość to, e, to są podwaliny do tego, żeby zaistniał pokój między e, Żydami i Palestyńczykami, a nie polityka. Dziękuję.